الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Uvažna braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, evo nas u našem drugom predavanju večeras u kojem govorimo o propisima dženazi. <clears throat> Kazali smo da je ovo naš 11. dan u kojem se družimo sa projektom Zimska škola Islama. Kazali smo također da svi oni koji prisustuju treba da ostave bilo kakav komentar zbog znači tehničkih razloga kako bi ako Bog da mogli ući u odabir onih koji će ako Bog da e, biti odabrani da idu na umru. Mi smo evo u prvom predavanju počeli da govorimo o propisima dženazije namaza i kazali smo da je Dženaza namaz generalno jedan specifičan namaz e, za kojeg se vezuju prije same dženaze mnogo, mnogo propisa. Mi smo odlučili da se družimo sa knjigom e, uvaženog doktora Šeja Safeta Kudzovića koja je definitivno možda kada gledamo generalno na E, bosanski jezik, da je to definitivno jedna od najboljih knjiga napisana u ovoj tematici. Kazali smo da je Šej Safet e, knjigu jednostavno e, napisao, racionalno podijelio u određena poglavlja, pa smo govorili u prvom poglavlju šta treba činiti i kako se ponašati osoba koja je na smrtnoj postelji. Drugo poglavlje govori o tom i poglavlje broj 2 nakon smrti šta se treba raditi, kako znači e, rodbina, kako, šta raditi sa Megitom e, nakon što se ustanovi da je čovjek mrtav. Prva stvar, kaže nam Šeji Safet, najbolji i najsigurniji put za utvrđivanje nastupa smrti je savremena medicina koja može ne samo potvrditi nastup smrti, već može odrediti i vrijeme u kojem je nastupila. Prva stvar znači moramo konstatirati sigurno da je čovjek preselio, da bi se na njega odnosili mnogi propisi, jer onog momenta sve dok je čovjek živ, na njega se odnose mnogi propisi koji se odnose na žive osobe. Onog momenta kada preseli, odnose se na njega određeni propisi, ali isto tako nastupaju na snagu novi propisi kada je u pitanju nasljedno pravo, zakopavanje čovjeka, kupanje čovjeka, umotavanje čovjeka, vraćanje njegovih dugova, e, ispunjavanje njegovog vasijeta i tako dalje. Pa sama znači konstatacija da je čovjek živ ili mrtav iz te konstatacije proizilazi mnogo, mnogo stvari u islamu. Pa je veoma bitno da na siguran, čvrst način potvrdimo da je neko živ ili mrtav. Pa nam ovdje Šej safet, pošto živimo u takvom vremenu, e, kaže najbolji način da <clears throat> ustvrdimo da je neko mrtav jeste medicina. Koliko mi je poznato danas u savremenom svijetu, generalno ljudi, znači ako e, se hajde da kažem, ustvrdi da je neko mrtav, prva stvar jeste da se kontaktira neka zdravstvena ustanova, da ljudi dođu na lice mjesta i konstatiraju, konstatiraju smrt. E, šest Safet nam je ovdje navio nekoliko stvari koje čovjek bi, lijepo je zaista da ih čovjek zna, jer može se desiti da je čovjek negdje gdje nema pristup e, medicinskom osoblju koji će doći ustvrditi smrt, e, kako i na koji način, e, koje su to fizički promjene na čovjekovom tijelu koji ukazuju da, da je insan preselio. Pa primjer radi e, da će opće hlađenje tijela, e, druga stvar kočenje pogleda, isto tako <clears throat> zaustavljanje rada srca kada čovjek znači e, prisloni da li svoje uho ili stavi ruku na, na mjesto gdje je ljudsko srce, ne osjeci je srca, ukočen pogled, opće hlađenje tijela megita, E, krivljenje nosa u jednu stranu isto je pokazatelj da je insan preselio opuštenost i hlabavost ljudskih stopala. Šest Safet je ovdje naveo nekih 8-9 eh, pokazatelja, ali evo mi ćemo spomenuti samo neke od njih eh, kako bi čovjek znao kako i na koji način prepoznati sigurnu smrt kod ljudi, pa znači evo od početka otpuštenost i hlabavost stopala, krivljenje nosa u jednu stranu, zaustavljanje rada srca, kočenje ljudskog pogleda, opće hlađenje tijela medjita. <clears throat> Kaže Ši Safet, dakle, kada se smrt potvrdi, treba odmah pristupiti o primanju Mejita. Prvo što će se učiniti nakon izlaska duži jeste zaklapanje očiju mrtvome. Znači, kada konstatiramo da je čovjek Mejit, kada vidimo zaista da je srce prestalo kucati, da, je, da se tijelo hladi, kada vidimo znači neke simptome koje smo spomenuli i ako već postoji neko medicinsko kompetentno osoblje koje potvrdi, prva stvar koju će uraditi prisutni jeste da će zatvoriti oči. Ovdje se radi o stvari koju preporučuje Allah poslanik ali se selam, a ona iz druge strane ima i ovu neku dunjaluč koja da kažemo korisa to je da je mejit mnogo ljepši kada su mu zatvorene oči za razliku osobi koja je umrla i ostale su joj otvorene oči, e, znači takva osoba, hajde da kažemo u jednom nako žargonu, izgleda malo strašnije i znači e, dok za razliku od osobe koja znači je mejit, preselila je i zatvorene su oči. Svakako, kada se ustanovi da je neko preselio, lijepo je požuriti odmah sa zatvaranjem očiju, da se tako tijelo ohladi, jer ako se tijelo ohladi otvorenih očiju, onda mislim da je veoma teško da se oči zatvori, ako se zatvori, one će se ponovo otvoriti. <clears throat> Šisafet nam je ovdje citirao nekoliko argumenata E, koji ukazuju na ovo pitanje. Allah poslanik ali se letu sram ušao je kod Ebu Seleme nakon što je preselio i vidio, i, i vidio njegov ukočen pogled. Potom mu je zatvorio oči i rekao pogled prati dušu kada izađe iz tijela. <clears throat> Imam Nevi Rahmetullahi Alehi e, navodi konsenzus islamskog učenjaka o sklapanju očiju umrlom. Kaže se također, e, Imam El Kurtubi je kazao, ovo se čini da bi Mejit ljepše izgledao i da se prekrije e, promjena njegovih očiju. To smo mi spomenuli, znači e, zatvaranje očiju je sunnet Božijeg poslanika kojeg je on i podstakao i činio, a razlog tome jeste da bi Mejit ljepši, izgledao. <clears throat> Kaže še Safet, oči umrlog treba zatvoriti odmah nakon izlaska duši prije nego se tijelo ohladi jer se nakon toga otežano, e, jer je nakon toga otežano sklapanje očiju. <clears throat> Neki učenjaci navode posebne dove koje se uče prilikom zatvaranja očiju umrlo, međutim nema vjerodostojne predaje od poslanika ali se letu selam da je učio posebnu dovu prilikom toga. Pa je znači bitno zapamtiti ako se već konstatira da je osoba preselila, da je umrla, da je stalo e, znači kucanje srca, prvo što treba urati jeste zatvoriti oči dok je još tijelo toplo i da tako znači mejice ohladi, zatvori očiju. druga stvar koju trebamo znati jeste da ne postoji posebna dova. Svako ko se nađe znači, u blizini Mejita, ne mora se čekati neka učena osoba ili stručna osoba, svako može uzeti očne kapke i lagano ih znači, zatvoriti kako bi Mejit ljepši izgledao. <clears throat> Nakon toga kaže Šeji Safet, mnogi islamski pravnici smatraju da je lijepo pod vezačom koja ide ispod vilice i veže se na glavi stegnuti glavu umrlog. E, Znači, jednostavna stvar, kada Megit preseli, nerijetko se dešava da se lice znači, opusti i otvori se usta. Pa su islamski učenjaci o tome govorili, ali ne baš nešto s islamskog aspekta, koliko s aspekta e, ljepote iz, izgleda Megita, a s druge strane to će im koristiti kada se bude poslije Megit kupao pa je veoma e, lijepo da ljudi prisutni, ako se konstatira da je određena osoba preselila, da uzmu komad platna, da uzmu znači e, nešto čime će podvezati znači čovjeka znači ispod vilica, podignuti njegove vilice i gore svezati na glavi kako bi se tako znači tijelo ohladilo i da bi usta bila zatvorena. Ne postoje određeni argumenti koji to potvrđuju, ali znači e, mi to i ne radimo s aspekta da je to ibadet, već radimo iz razloga da tako mejit ljepše izgleda, s druge strane kako prilikom kupanja mejita ne bi voda ulazila mejitu u usta. <clears throat> Zato nam ših Safet i kaže, <clears throat> ovo se čini iz razloga da usta umrlog ostanu zatvorena zbog kupanja i da se onemogući ulazak insekata u tijelo, naročito u mezaru. Stoga nema smetnje prakticirati ovaj postupak, iako u sunetu ne postoji validan argument koji podržava ovo mišljenje. Znači imaju određeni argumenti koji govori o tome, ali nisu vjerodostojni. Ali smo mi kazali ovu, ovaj postupak ne moramo prakticirati s aspekta da je to ibadet, već to činimo zbog koristi koja se vraća tijelu Medjita. <clears throat> Također, neki islamski pravnici smatraju da treba razgibati ručne i nožne zglobove umrlog. Razgibavanje nožnih zglobova se vrši tako što će se cjevance nježno previti u koljena i spojiti sa butinama. U svakom slučaju ono što je bitno zapamtiti ako je osoba, konstatiramo da je osoba mrtva, zatvorit ćemo mu oči, uh, uzet ćemo komad platna i povezati vilicu da se zatvori usta kako bi mejit njegovo tijelo ljepše izgledalo. Uh, nakon toga lijepo je nakon što duša iziđe, nakon što se počne hladiti tijelo, razgibati sve zglobove, e, znači mejtovog tijela, e, zglobove ruku, e, laktova, ramena, zglobove koljena, zglobove butina, tako da će čovjek presaviti nekoliko puta svaki taj dio ljudskog tijela. Korist ovoga također nije znači potvrđeno šerijatskim dokazima se to radi, već je ovo bitno i olakšat će ljudima koji budu kupali zamotavali mejita i kada ga budu zamotavali u čefine, pa je lijepo to uraditi, znači lijepo je da svaki musliman zna ove postupke ako smo se desili u situaciji da je neko na smrtnoj postelji i preselio je, umro je, prvo što ćemo uraditi jeste da ćemo mu zatvoriti oči, zatražit ćemo neku krpu, E, čistu, znači ili komad platna, napraviti podvezaču zavoj, uzeti, podvezati znači vilicu da se usta zatvori, da se ljudsko tijelo tako onaj ohladi, uzet ćemo e, znači zglobove i razgibati ih kako bi to olakšalo ljudima koji budu koji budu e, kupali poslije mejita. <clears throat> Ovdje nam je šest safet iako će on na kraju knjige govoriti o neosnovanim postupcima vezanim za dženazu, spomenuo je, e, nužno je napomenuti da neki islamski pravnici smatraju pohvalnim staviti na stomak umrlog željezni ili drugi težak predmet koji će spriječiti napuhivanje stomaka. Znači, bilo je učenjaka koji su kazali kada Megid preseli, stavit će se nešto teško na njegov stomak kako se ne bi stomak napuhivao, kaže Šej Safet na kraju. Međutim, ovaj postupak nije ispravan iz dva razloga. Prvo, citirane predaje nisu ispravne. Drugo, stavljanje željeznog predmeta poput sablje ili noža ili slično ne može spriječiti napuhivanje stomaka. U svakom slučaju, znači, E, nije potvrđeno da mejit nakon što preseli, da treba staviti na njegov stomak nešto teško kako se ne bi, hajde kažemo, stomak mejita napuhivao. <clears throat> Nakon ove tri stvari koje smo uradili, znači nakon što smo zatvorili oči mejitu, nakon što smo nakon što smo podvezali vilicu i nakon što smo razgibali njegove zglobove, uzima se jedan veliki komad platna i pokriva se tim platnom medjit. Kaže Safet, nakon toga će se pokriti cijelo tijelo mejta sa jednodjelnim pokrivačem. A Iša Allah ta'ala kaže, kada je preselio Allah poslanik pokrivenim prugastim e, prekrivačem. Imam nevevi navodi konsenzus islamskoj učenjaka u ovom pitanju. Znači, kada konstatiramo da je Mejit preselio, prva stvar koju ćemo raditi jeste da ćemo zatvoriti njegove oči da bi ljepše izgledao, zatvorit ćemo njegova usta, podvezati, znači podvezačom, da li zavojom ili nekim platnom, da se tako tijelo ohladi. Kada se tijelo tako ohladi, može se to sklonuti, razgibat ćemo njegove zglobove i nakon toga prekrićemo njegovo tijelo, znači sa jednim komadom platna islamski učenjaci navode znači konsenzus da je to povalan postupak jer je tako urađeno sa Božim poslanikom se se <clears throat> Dozvoljeno je prisutnim osobama ako je neko došao naknadno, naknadno je došao, e, nije bio u momentu dok je osoba preselila, e, znači dozvoljeno da ga otkrije, da ga vidi i dozvoljeno da ga poljubi. Kao što se desilo sa Božim poslanikom, ali se letu selam, e, Ebu Bekr i drugi asabi su dolazili, Boži poslanik kada je preselio, znači bio je e, postavljen, prekriven je platnom, pa je došao Ebu Bekr, pa ga je poljubio znači u čelo i kazao mu je bio si lijep, Allaho poslaniče kada si bio živ i dalje si lijep i kada si preselio. U svakom slučaju znači e, propisano je nakon nakon razgibavanja zglobova da se prekrije cijelo ljudsko tijelo jednim platnom. Ako neko dođe nakon toga i želi da vidi Mejita ili da ga poljubi, nema u tome inšala ništa e, inšala e, sporno. Nakon toga treća stvar, rekli smo da imamo e, savjete i propise koji se vezuju za osobu koja je na smrtnoj postelji. Ovo su savjeti koji su, ajde kažemo, potrebni vjerniku da ih zna kada se konstatira da je osoba preselila. Nakon toga dolazimo do poglavlja kupanja Mejita. E, generalno gledajući u cijelom islamskom svijetu e, postoje osobe koje su e, specijalizirane u tom poslu kupaju mejite, imaju gusulhane, znači predviđene u gradovima, u, u džamijama, ali lijepo je da čovjek vjernik ako ništa zna osnovne propise vezane za kupanje mejita, pa ćemo mi ako Bog da, hajde da kažemo površinski samo preleti preko ovog pitanja <clears throat> Može se doista desiti čovjeku da treba nekome da pomogne u kupanju mejita ili da baš on mora okupati, znači nekada mejita, pa je lijepo da čovjek zna osnovne propise vezano za to. Naš je savjet generalno da insan ako postoji u gradu u kojem živi osoba koja takve stvari radi, da to preuzme neko ko ima iskustva, jer ćemo vidjeti da je jedan od uvjeta e, e, znači da bi neko okupao mejita jeste da bude povjeljiv i da ima iskustvo. Pa znači treba prepustiti takvu stvar ljudima sa iskustvom, ali isto tako lijepo je znati teoriju kako bi čovjek sutra i mogao steći i praksu uz osobu koja zna da jednom, dva put, tri, četiri, pet puta gleda kako to neko radi, kako bi i on to mogao, jer vidjet ćemo da jedna poznata sahabika, e, koja je kupala čirku Božih poslanika, ali se ona je znanje o kupanju Mejita prenijela tabiinima i nakon toga su to oni, oni prenijeli na druge osobe. <clears throat> Prva stvar koju nam je konstatirao Šeš Safet ovdje jeste, e, kazao je, lijepo je požuriti sa oprimanjem umrlog, a nije ispravno bez vjerskih opravdanog razloga kasniti sa oprimanjem i ukopom. Generalno, generalno je pravilo e, spomenuto na Božih poslanika, ali se rad sam je kazao, esri'u bil zeti požurite sa dženazom pa je pohvalno da se požuri i sa kupanjem, i sa opremanjem, umotavanjem i sa ukopavanjem. Neki učenjaci su pokušali shvatiti ovaj hadis da se sam on odnosi da ljudi kada nose i dženazu da treba malo da požuri. Ali je nelogično shvatiti tako to i šest Safet ovdje spominje, nelogično je shvatiti da trebamo samo požuriti, a to se radi možda o nekoliko minuta, a da možda prije toga ostavimo Mejita da stoji nekoliko dana u nekim hladnjačama i tako dalje. Tako da generalno je propisano, ovo je generalno pravilo, a iz generalnih pravila mogu biti određeni izuzeci, Generalno pravilo je, ako je 100% potvrđeno da je čovjek preselio, znači nema eh, i nema šerijatskih validnih razloga za odgađanje, treba požuriti i sa kupanjem i treba požuriti sa umotavanjem u čefine i treba požuriti i sa ukopom. Čak ako pogledamo hadisa Allahog poslanika ali se letu sram, vidjet ćemo čak situacije da su ljudi znali preseliti u noći i da su i oni znali i okupati i zakopati da Božijeg poslanika ali se ratu nam ne bi ni budili, toliko su, hajde kažemo, eh, poštovali sunet Božijeg poslanika da su poživljivali sa dženazom. Generalno gledajući, generalno gledajući danas se nerijetko eh, odgađa dženaza bez validnog šerijatskog razloga. Generalno gledajući, većinom čovjek kada preseli, kaže se da će dženaza biti eh, sutra, eventualno zna biti i preko sutra, nekada i 3-4 dana. Znači, ako postoji validni razlozi kao obdukcija ili nekada, ako ako postoji validan šerijetski razlog da bi se tijelo Mejita prebacilo u neku drugu državu ili neko drugo mjesto, onda je to druga priča, ali generalno govorimo, generalno pravilo, muslimani bi trebali da znaju da je pohvalno i lijepo požuriti sa oprimanjem dženazom i sa ukopom. Kaže Allah poslanik se salatu se u vjerodostojnom hadisu, požurite sa dženazom. <clears throat> Ako je Mejit bio dobar, u je korist. U protivnom riješit ćete se njegovog zla. Znači, požurite, ako je on bio dobar, ide prema dobru. A ako je bio loš, daj da se što prije tog lošeg insana i riješimo. <clears throat> Kaže i Safet kupanja umrlih muslimana obaveza je po konsenzusu islamskih učenjaka osim onih za koji postoji dokaz da ih ne treba kupati. Znači generalno gledajući obaveza je mejita okupati. Znači islamski učenjaci po tom pitanju imaju, imaju konsenzus islamskih učenjaka, jednoglasan stav da je mejita obaveza okupati, osim što postoji razilaženje u pogledu znači e, šehida, kupaju li se, ne kupaju li se, klanjaju se dženaza ili ne klanjaju se dženaza, znači u pogledu tih e, kategorija, ali generalno gledajući za muslimane koji su umrli, nazovimo i prirodnom smrću od neke bolesti, takve osobe se obaveza ih je okupati po konsenzusu islamskih učenjaka. <clears throat> Kazao imam nevevi muslimani nisu obavezni, a nakon toga znači dolazi nam drugo pitanje, to je e, da li muslimani, ako među njima živi nemusliman, da li im je obaveza da kupaju e, nevjernika, da ga okupaju i da ga ukopaju? E, pa nam je šest safet E, tu spomenuo e, dosta nekih predaja, mi se nećemo mnogo umarati oko toga. E, na kraju nam šest Safet kaže, smatram, a Allah najbolje zna, da musliman može okupati, umotati u kefine i ukopati nevjernika ako, s njim, ako je s njim u, u rodbinskim vezama. U protivnu ne treba to činiti, ovo mišljenje smo odabrali zbog sljedećih razloga. Prvo, nema jasnog ispravnog argumenta koji to brani. Drugo, Čovjek je obavezan činti dobročinstvo svojim bližnjima čak i ako su nevjernici. Treće, ispredaji, ali radijallahu ta'ala se može se indirektno razumjeti da je okupao Ebu Taliba, četvrtu ovu mišljenje zastupao Ibnu Abbas i nije poznato da je Iko e, imao od Asaba suprotan stav tomi. Znači Ši Safet nam je nakon što je konstatirao da je muslimanima obaveza da okupaju čovjeka muslimana koji preselio znači u njihovom društvu, postavlja se pitanje ako među muslimanima bude nevjernika koji su za njih vezali rodbinski, da li im je dozvoljeno da li im je dozvoljeno da takve insane oni okupaju i da ih oni zakopaju i da ih oni, znači, eh, hajde da kažemo, zamotaju? Pa je Ši Safet kazao, <clears throat> E, smatram, Allah najbolje zna da musliman može ukopati i umotati u kefine i ukopati nevjernika ako je s njim bio u rodbinskim vezama. Pa je spomenuo četiri razloga zbog čega je preferirao ovo mišljenje, zato što ne postoje argumenti koji nama to zabranjuju. S druge strane, <clears throat> e, to je jedan vid dobročinstva koji mi, nama je u osnovi naređeno da činimo dobročinstvo prema e, ljudima, rodbini, makar bili nevjernici, pa je to jedan vid dobročinstva. Imamo treću, treći razlog, jeste predaj od Alije. Predaj od Alije stoji E, kada je umro Ebu Talib, Adija, Alija radijallahu ta'ala došao je kod Božih poslanika i rekao je, onaj tvoj zabludjeli Amidža je umro. Allahu poslanik ali se letu selam reče, idi i ukopaj ga i nemoj ništa činti dok se ponovo ne vratiš. Kaže Alija, otišao sam, ukopao i vratio se poslaniku ali se letu selam, pa mi je naredio da se okupam i učio je dovu e, i učio mi je dovu za svako dobro. Pa vidimo da je Allah poslanik ali se letu selam naredio ali radi Allahu ta'ala da ide ukopati njegovog amidžu Ebu Taliba. I na kraju e, ovo mišljenje, znači da je muslimanima dozvoljeno da okupaju, e, da okupaju e, nevjerni ako su sa njim u rodbinskoj vezi i da ga umotaju kefine i da ga zakopaju, zastupaju Ibnu Abbas, a nije poznato da je neko da saba zauzimao suprotan stav tomi. <clears throat> Svakako ovdje se samo misli na na ukop, nakon toga Šeji Safet nam kaže, međutim, nije dozvoljeno, dozvoljeno nevjerniku klanjati dženazu po konsenzusu islamskog učenjaka, niti je dozvoljeno moliti za njega nakon smrti, jer nevjerniku nikada neće biti oprošteno. Znači, ne može, ako čovjeku se desi da mu je neko od rodbine umro od nevjernika, nema ga ko ukopati, njemu je dozvoljeno da ga okupa, dozvoljeno da ga zamota u čefine i da ga zakopa svakako da se njemu neće klanjati dženaza i s druge strane e, neće se doviti da mu Allah oprosti jer dženaza, jedan od razloga klanja dženaze jeste da se uputi dova za da mu Allah oprosti. Mi muslimani e, vjerujemo i tako su islamski učenjaci pojasnili da je čovjeku dozvoljeno da dovi za nevjernike za njihovog života. Onog momenta kada oni preseli i otišli su sa Dunjaluka kao nevjernici, nema više mogućnosti da im se oprosti jer su otišli kao nevjernici. Pa je dozvoljeno za roditelje, za rodbinu, e, koji su nevjernici doviti za života da im Allah oprosti i da ih Allah, da ih Allah uputi na put istine. Ali ako oni preseli u tom halu i tom stanju, nama je dozvoljeno da ih okupamo, dozvoljeno da ih umotamo u čefine i da ih zakopamo, nećemo im klanjati dženazu i nećemo moliti njima za oprost. <clears throat> Isto tako, kaže Šeji Safe s druge strane, nije dozvoljeno da nevjerni kupa muslimane po mišljenju svih islamskih učenjaka. Nakon toga jedno pitanje, E, koji rekli smo i možda nema neku veliku praktičnu, e, ajde da kažemo, e, korist, ali je lijepo da ga znamo, a to je ko je najpreći da okupa insana. Prva stvar, kada insan preseli, gledamo da li je stavio u oporuci ko šta bi želio da ga neko okupa. Ako je čovjek preselio i u oporici je napisao želio bi da me taj okupa ili da mi taj klanja dženazu, onda je on najprioritetniji. Znači ako je čovjek preselio, čovjek ili žena, bez obzira, megit, i u vasijetu je stavio da bi volio da ga neko okupa i da mu klanja dženazu, onda je on najprioritetniji da ga okupa i da mu klanja dženazu. Ako ne postoji u vasijetu nešto što ukazuje šta bi megit volio da ga neko okupa, nakon toga onda gleda se znači da, da su to osobe koji su najbliže insanu. Pa je ovdje Šej Safet citirao jedan redoslijed, a to je <clears throat> ako, um, e, ako umrli nema žene, najpreće da ga okupa otac, potom djed, potom sin, potom unuk, potom brat, potom bratić, potom amidža, potom amidžić. Ovo je neki redoslijed najbliži muskaraca, ako bi se već gledao neki redoslijed, ali vidjet ćemo poslije uvjete da budu kompetentni i da budu povjerljivi. Ali kao najpreći ko je, ko je najpreći, e, kaže se da je to otac, potom djed, potom sin, potom unuk, potom brat, potom bratić, potom amidža i potom amidžić. Što se tiče žena, kaže isti je propis i kao kod muškaraca u smislu e, ženu svakako kupaju žene, muškarce kupaju muškarci, a vidjet ćemo da postoji mogućnost i da je ispravno da muž može kupati svoju ženu i da žena može kupati svoga muža. To je znači samo situacija kada muško može kupati žensko i žensko može kupati muško, a to je kada su u pitanju supružnici. Mimo toga muškarce kupaju muškarci i rekli smo po kojim redoslijedu ili će to biti neko koga je čovjek stavio u vasijetu, u oporuci, da bi volio da ga on okupa i da mu klanja dženazu, ili po onom redu koji smo spomenuli. Kada su u pitanju žene, najpreča je majka, potom nana, potom kći, potom unuka, potom sestra. Znači, tu je redoslijed kada su u pitanju žene, a vidjeli smo redoslijed kada su u pitanju muškarci. <clears throat> Nakon toga dolazimo do onog pitanja kojeg smo evo već malo prije ispomenuli, a to je e, da da li je dozvoljeno, da li je dozvoljeno da muž kupa svoju suprugu koja je presela ili da supruga kupa svoga muža? Jedno je veoma interesantno i lijepo pitanje, jer nerijetko se desi da e, supružnici su toliko živjeli lijepo da bi jednostavno i taj zadnji, hajde da kažemo, e, životni oproštaj, voljeli da budu jedno uz drugo, pa u smislu muž bi volio da okupa svoju suprugu, a supruga bi voljela da okupa svoga muža, da li je to u islamu dozvoljeno. Mi smo generalno kazali da muškarce generalno treba da gasule i kupaju muškarci, da žene treba da gasule ženu. Osim u ovom slučaju, a Postoji opet iznimka kad su u pitanju malehna djeca, ali generalno gledajući ovo je pravilo da muškarce, punoljetni muškarce puta, kupaju punoljetni muškarci, e, punoljetne žene kupaju punoljetne žene. E, ostaje nam pitanje supružnika. Pa kaže nam Šej Safet, što se tiče kupanja gdje muškarca kupa njegova supruga, to je dozvoljeno po konsenzusu. Po konsenzusu islamskoj činjaka žena može kupati muža. Žena može kupati svoga muža ako ona ima volju za tim, ima znanje, želi da pomogne pri kupanju svoga muža, to je dozvoljeno u islamu. <clears throat> Prenosi se prenosi se u vjerodostojnim predajima koje ćemo poslije citirati da Allah poslanik ali se letu E, spomenuo, da je Allah poslanik spomenuo da bi, e, govorit ćemo poslije o tom hadisu. Nakon toga dolazi drugo pitanje, a to je da li muž može kupati ženu. Rekli smo žena može kupati muža po jednoglasnom stavu učenjaka, dok drugo pitanje učenjaci razilaze u pogledu dozvoljnosti mužu da on kupa svoju ženu. Velika većina islamskih učenjaka smatrala je da muž može kupati svoju ženu nakon smrti kao što žena može kupati muža. Bilo je učenjaka, jedna manji dio islamskih učenjaka koji su smatrali da muž, ako mu žena preseli, oni više nisu muž i žena i on nema više pravo da je dotiče. Ona je za njega strankinja žena, što svakako, što svakako e, ajde da kažemo, nema svoje utemeljenje. Allahu poslanik ali se letu selam Jednog dana vratio se e, sa medijinskog mezarja El Beqija i čuo je kako Aisha jadikuje pa, e, zbog glavobolje, pa je kazao Allah poslanik, ne smeta ako preseliš ti prije mene. Ja ću te okupati, zamotati u čefine, klanjati ti dženazu i ukopati te. Allah poslanik kaže svojoj supruzi. Čuo je kako nju e, ona jeca, od bolova, boli je glava, pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, a iši, ne smeta. Ako bi se desilo da ti preseliš prije mene, ja ću te okupati, ja ću te umotati u čefine, ja ću ti klanjati dženazu i ja ću te ukopati. Jasan hadis koji jasno ukazuje da je muškarcu, mužu dozvoljeno da kupa i da klanja, e, da kupa svoju suprugu i da ju klanja dženazu. <clears throat> U vjerodostojnim predajama se navodi da je Alija radijallahu kupa kupao svoju suprugu Fatimu, čirku Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Znači imamo dva jasna argumenta koji potvrđuju da su obje ove situacije dozvoljene. Rekli smo da je po konsenzusu islamskoj učenjaka dozvoljeno da žena učestvuje u kupanju svoga muža. Ako to želi, ako bi voljela, ako bi htjela, ako zna. Postoji razilaženje kod učenjaka da li muž može kupati ženu, pa smo rekli, velika većina islamskih učenjaka smatrala je da muž može isto tako kupati ženu kao što žena može kupati i njega. Bio je dio islamskih učenjaka koji su e, koristili analogiju pa su kazali da žena nakon što preseli, ona znači više nije njegova žena i jednostavno nema čovjek pravo da je dotiče kao što nema pravo da dotiče ženu strankinju, ali smo kazali da to nije tačno. S druge strane, E, žena kada preseli, muž je nasljeđuje, što ukazuje da njih dvoje i nakon smrti ostali su ipak u bračnoj vezi. Muž kada preseli, njega žena nasljeđuje. Ali isto tako u islamu, ako žena preseli, muž nasljeđuje ženu. I Kur'an nam jasno precizira kako će muž i koliko će naslijediti ženinog imetka, a isto tako koliko će žena naslijediti muževog imetka. Pa inšala bi tačno da u ovom slučaju i muž može okupati svoju suprugu ako želi, ako bi volio da pomogne u tome i ako je stručan, a isto tako žena može da učestvuje u kupanju svoga muža. <clears throat> Nakon toga, kratko ćemo ako Bog da, rekli smo spomenuti e, način kupanja medjita. Kad smo ono mi počeli? 8.20. Pa Dobro. Imamo hadis kojeg od Božijeg poslanika, salatu odnosno, znači, kojeg zabilježio imam Buharija, od Umu Atije, da je ona kupala čerku Umu Kulthum, Božijeg poslanika, salatu i Allah poslanik je njima tada dao smjernice kako da okupaju njegovu čerku. S druge strane, ova uh, ashabika Umu Atija je bila poznata e, da je i prije toga kupala Megite, pa znači ona je ta koja je prenijela nama uh, Glavni hadise koji govori o tome kako i na koji način se kupa mejit. Kaže mu Atija radijallahu ta'ala, kada sam kupala čirku Allahu poslanika, došao je Allahu poslanik i rekao, okupajte vodom i sidrom. Vodom i sidrom. Tri ili pet ili više puta ako hoćete. Posljednji put pomiješajte sa vodom kafur, pa kada završite pozovite me. Kada smo završile, pozvali smo Allahu poslanika, pa nam je dao svoj ogrtač i rekao pokrijte ovim ogrtačem. Ovo je znači jedan od osnovnih hadisa E, koji ukazuje kako i na koji način se kupa mejit. Svakako imaju dodatni rivajet i predaje koji e, pojašnjavaju kako i na koji način se kupa mejit. Još jednom, došao je Allah poslanik ali se letu selam i kazao je ovoj ashabiki okupajte vodom i sidrom tri ili pet ili više puta ako hoćete i ako vidite potrebu za tim. Posljednji put pomiješajte sa vodom kafur, pa kada završite pozovite me. Kada smo, kaže, završile, pozvali smo Allahog poslanika, pa nam je on dao svoj ogrtač, pa smo zamotali njegovu čirku u njegov ogrtač. U drugim verzijama, ovo je znači osnova hadisa, postoje druge stvari koje pojašnjavaju kako se kupa mejt, pa je rekao u jednim od hadisa Boži poslanik, okupajte tri ili pet, ili sedam puta, ili više puta. Znači, pa se mejet kada se kupa, vidjet ćemo, poslije ćemo o tome, inšala, govoriti. Znači, ako ima ne potrebu i ako prilikom pritiskanja stomaka mejita bude izlazilo na analni otvor nešto od nečistoće, može se, znači, okupati mejit i tri puta, i pet puta, i sedam puta, a ako ima potrebe i više. Isto tako, rečeno je u nekim hadisima, Zaustavite na neparnom broju. Pa znači kada se kupa mejt, kupa će se ili tri puta, ili pet, ili sedam, ali je znači od da se zaustavi na neparnom broju. U, u nekim predajama je također spomenuto započnite kupanje s desne strane i od dijelova tijela koji se peru pri abdestu. Pa ćemo vidjeti da je propisano i lijepo da se medjet kada se kupa, da se znači prvo uzme abdest medjitu, kao što je uzimao abdest za života, a nakon toga kada se sapiri nakon glavi, da se peri desna strana, nakon toga lijeva strana. <clears throat> Ibn Abdul Ber u biografiji Umu Atije kaže kupala je kćerku Allahu poslanika alaih salatu wasalam i prenijela je način kupanja umrli na najpotpuniji način. Umu Atija je polučila mnoge ashabe i tabijine načinu kupanja umrli, a njen hadis se smatra osnovnim dokazom u ovoj oblasti. Znači, e, u njenoj biografiji stoji da je ona ta koja je prenijela najdetaljnije hadise koji govori o tome kako i na koji način se kupa Megit. Ona je ta koja je podučila ashabe i tabiine kako i na koji način se e, kupa Megit. <clears throat> Kaže še Safet, umrlog će okupati osoba koja ima već prijethodno iskustvo. Znači, da bi insan nekoga okupao, Nelogično je da e, dođe čovjek i prvi put kupa Mejita, već će to činiti sa nekom osobom koja već ima iskustva nekoliko puta, a nakon toga može i on samostalno početi kupati Mejita. Pa prva stvar koju bi trebali, znači da znamo da ako već neko želi da kupa Mejita, treba da to bude osoba koja ima iskustva. <clears throat> U jednoj od predaja stoji, e, kada je u pitanju ova ashabika Umu Atija, kaže se, kada je umrla jedna od poslanikovih čeri, pozvali su me da je okupam. Pozvali su me. Zašto su je pozvali? Zato što je ona bila poznata potom i u znači Medini, da je ona kupala žene, pa su nju pozvali. Isto tako se navodi predaja da je Alija radijallahu u e, kada je počeo kupati Božijeg poslanika, podigao je tijelo Božijeg poslanika prema sebi, pa kažu islamski učenjaci, tu ukazuje na taj postupak da je Alija radijallahu Talanhu znao kako i na koji način se kupa, kupa mejit. <clears throat> Kaže Šej Safet, pored iskustva, neophodno je da osoba koja kupa mejita bude bogobojazna, povjerljiva i da prekrije eventualne mahane koje uoči na tijelu mejita. Znači, Potrebno je da osoba zna i da bude povjerljiva, bogobojazna od emaneta. Može se desiti da insan primijeti na ljudskom tijelu mejita neku mahanu koju je čovjek imao na tijelu i niko za nju nije znao, pa je potrebno to prekrije. S druge strane, nekada se dijeli, desi, kao što spominju islamski učenjaci, da e, prilikom smrti e, kod mejita se tijelo izobliči i ne mora to značiti automatski da je to neki pokazatelj, da je to loš e, kraj tog mejita. Jednostavno, u datom momentu tijelo znači doživi određene deformacije, pa je pohvalno i lijepo osobi koja kupa mejita da to ne, ne, širi nikome i da to prekrije. Čak o tome i postoji posebni hadisi. Kaže se u vjerodostojnom hadisu da je Allah poslanik kazao ko okupa Mejita i prekrije ono što je vidio na njegovom tijelu, Allah će mu oprostiti 40 puta. Prvi hadis da ako neko okupa Mejita i vidi na njegovom tijelu neku mahanu i to prekrije, nikome ne kaže Allah će mu oprostiti 40 puta. U drugom hadisu stoji da Allah poslanik kazao Allah će mu oprostiti 40 velikih grijeha. To je drugi hadis. I imamo generalno hadis da Allah poslanik ali se ratu selam kazao ko prekrije muslimana i njegove mahane, Allah Jošanu će prekriti njega i njegove mahane. Tako da generalno znači pohvalno je osoba koja se bavi kupanjem Megita, da ono što vidi nikome ne priča, osim što možda nekada ispriča nešto, znači u trećem licu, ne govoreći o kome se radi zbog nekog ibreta i neke pouke, ali znači da ne širi tajne koje je vidjela pri određenom Megitu. <clears throat> Kaže šeht Safet, otkrivanje mahana tretira se vrijeđenje mrtvoga E, što je svakako zabranjena Iša prenosi da Allah poslanik kazao nemojte vrijeđati mrtvi. Znači insan kada bi pao u ovaj grijeh, on na taj način vrijeđa Megita. Već je Megit otišao sa zemlje, pa nema potrebe da se njegove mahane dodatno širi. Allah poslanik je kazao u hadisu nemojte vrijeđati Megite. <clears throat> E, postoji e, razilažen kod islamskih učenjaka koji je Safet ovdje kroz komparativni fiks spomenuo, da li treba osoba koja koja kupa mita da nije ti znači kupanje medjita, Allah najbolje zna svakako, Allah poslani kaže innemel a'malu bin nijat, doista se djela vrednuju po namjerama, svakako da je prioritetni da čovjek ima namjeru da e, želi da okupa medjita i da time od njega otkloni pravnu nečistoću, želi da ga, hajde kamo, pripremi za ukop. Tako da definitivno je ljepše i bolje da e, onaj koji kupa medjita ima u svome srcu namjeru da želi da od njega otkloni, hajde kažemo, pravnu nečistoću. <clears throat> Nakon toga, kaže Šej Safet, nakon što se Mejit postavi na sto za kupanje, skinuće se sva odjeća sa njega, ako to već prethodno nije učinjeno. Znači da bi čovjeka okupali, treba sa njega skinuti odjeću i nakon toga svakako njegovo tijelo prekriti, znači pogotovo kada je u pitanju e, dio tijela gdje su njegovi avreti. <clears throat> Postoji hadis kojeg su islamski učenjaci na dvo, dvosmisleno razumjeli, hadis kada su asabi htjeli kupati poslanika, bili su u šta uraditi. Da li skinuti njegovu odjeću kao što to čini sa drugim umrlim muslimanima ili ga kupati preko odjeći. Nakon toga ih je Allah uspavao tako da su njihove brade dotakle njihove grudi do e, e, grudi od dubine sna. Tada su svi čuli njima nepoznat glas, kupajte Allahog poslanika u njegovoj odjeći. Ustali su, kupali su Allahog poslanika trljajući njegovo tijelo preko odjeći. Ovaj hadis prenosi Aisha radijallahu ta'ala kaže kada su ashabi htjeli da okupaju poslanika, došli su u dilemu da li da skinu sa njega odjeću, ovo je bitno, kao što skidaju sve ostale muslimane ili da ga kupaju u odjeći. Pa je e, uzvišen Allah podario da su svi ljudi koji su bili tu prisutni zaspali, da je obuzeo san pa su čuli glasnika koji probudio ih iz sna, koji je kazao kupajte Allahu poslanika ali se letu selam u odjeći, pa su Allahu poslanika kupali u odjeći, posipali su vodu po odjeći i tako na taj način su trljali tijelo Božijeg poslanika iz respekta i prema poštovanju, iz respekta i poštovanja prema Božijem poslaniku, njega i njegovo tijelo su samo okupali preko odjeći, a ostali muslimani znači se e, svakako skidaju i to je lakše, svakako da tijelo, pogotovo avre znači treba da budu pokriveni. E, čovjek koji kupa mejita, e, ruku kojom trlja mejita će zamotati u peškir ili uzeti rukavicu kako ne bi direktno dodirivao njegovo tijelo, pogotovo kad su u pitanju njegovi avreti, što je zabrajno znači da čovjek direktno e, svojom rukom dodiruje avrete muslimana. <clears throat> Kaže nam Šej Safet, nakon što se skine odjeća umrlom, obavezno se mora pokriti njegovo stidno mjesto, jer je zabranjeno gledati stidna mjesta Mejita kao i dodir golom rukom, po konsenzusu islamskih učenjaka. Znači, golom rukom je zabranjeno dodirivati mejita i zabranjeno gledati u Mejitovo tijelo, znači kada je insan i mrtav i živ zabranjeno gledati u njegove avrete, pa se znači e, po Mejitu, pretpostavljamo da je ovdje Mejit, znači po sredini njegovog tijela od pupka do koljena se znači stavi prekrivač kako bi bilo prekriveno njegovo tijelo. <clears throat> Nakon toga ako je umrla osoba žensko i ima pletenice, treba joj rasplesti pletenice nakon toga će se, kaže, tijelo Mejita podignuti u e, skoro pa sjedeći stav. Zašto? Iz razloga kada uzmemo Mejitovo tijelo, želimo početi da ga kupamo, prije toga trebamo pokušati da iz Mejita iziđe nečistoća, pošto analni otvor više, znači jednostavno, nema kontrolu nad onim što će izići iz insana, pa je lijepo uzeti tijelo Mejitovo, ispraviti ga u sjedeći položaj i vratiti. Prilikom toga, znači, iz ljudskog tijela će izići nešto što je je ostalo u ljudskim crijevima, znači kako bi nakon toga kada se završi kupanje, kako ne bi nečistoća onečistila e, i hrame, e, kako ne bi očistila čefine. <clears throat> Nakon toga, nakon toga Safet Safetna ovdje tretira pitanje kojom vrstom vode će se kupati e, medije, da li hladnom, da li toplom vodom. Ne postoje, koliko mi je poznato, neki e, validni argumenti koji ukazuju tako da osoba koja kupa, ona će odlučiti da li joj je adekvatnije, ljepše, lakše zbog nje, zbog uvjeta u kojima se trenutno nalazi, da li je ljeto, da li je zima. Znači, odlučit će da li joj je potrebna hladna ili topla voda, nema smetnje da se koristi i hladna i topla voda prilikom kupanja mejita. <clears throat> Nema smetnji pomiješati u vodu, tako nam kaže še Safet, sidr, kafur ili drugu materiju kao što je šampon ili sapun. Znači nema smetnje da se prilikom kupanja mejita u vodu kojom se kupa stavi šampon ili sapun ili nešto što će, eh, ajde da kažemo, dodatno olakšati kupanje mejita. <clears throat> Zatim će se mejitu uzeti abdest. Šest safet nam kaže, zatim će se mejitu, e, znači nakon što smo podigli mejita, e, znači sljedeći stav pa ga vratili da e, iziđe iz njegovog stomaka ono što može da iziđe, nakon toga znači svakako da će se, fala Allah pa je danas toliko to sve olakšano da imamo znači tuž baterije, da imamo znači šlauf, da možemo očistiti ono što iziđe iz mejita i nakon toga se mejitu uzima Eh, abdest onako kako se uzima abdest za, eh, za namaz, s tim što kažu islamski učenjaci ne, može se, ne mogu se izapirati usta, jer kada čovjek prilikom abdesta mi živi, kada abdestimo mi stavimo vodu u usta, imalo i promučkamo, isto tako kada izapiremo nos, mi ušmrknujemo vodu, dok to mejit ne može urati, tako da će se uzeti abdest bez, eh, bez čišćenja usta, ispiranja usta i bez ispiranja nosa. <clears throat> Nakon toga se, nakon toga se pere, kaže nam ši safet, pere kosa, lice i brada megita, znači pere se kosa, lice, brada, e, nema nikakve smetnje da se počešlja i kosa i brada megita. <clears throat> nakon toga, nakon toga, nakon što se opere glava Megitu, peri se desni bok i peri se nakon toga lijevi bok ono što je neophodno, kada smo govorili o propisima gusula za živu osobu, rekli smo da je neophodno da treba voda da dotakne i da dostigne na svaki dio tijela, isto tako i kada se kupa mejit, potrebno je znači da voda dođe do svih dijelova tijela, rekli smo peri se glava, nakon toga se e, mejit postavi na lijevi bok da bi se oprao desni bok, e, svakako isprijeda i sa zada, nakon toga se stavi na desni bok da bi se oprao lijevi bok. Ši Safet nam ovdje navodi na jednom mjestu e, iz respekta prema Mejitu, ne bi Mejita trebalo stavljati na stomak. <clears throat> Nakon toga, kaže nam Ši Safet, e, potom će se posušiti tijelo e, Mejita ručnikom koji se ne bi E, kako se ne bi skasili čefini. Svakako kada se završi kupanje mejita ovako kako smo pojasnili, e, rekli smo se može e, ponoviti kupanje i 3 i 5 i sedam puta ili više ako postoji zatim potreba, pogotovo ako iz tijela mejita znači izlazi na njegov analni otvor izlazi nečistoća. Nakon toga kada se završi kupanje, posušit će se medjet e, i Ši Safet ovdje navodi da postoji učenjaka koji su smatrali da peški kojim se posuši medjet je nečist, što nema nikakvog argumenta, znači peškiri koji se koriste, ne moraju se možda koristiti poslije u neke lične svrhe, ali se mogu koristiti u kupanju i posušivanju drugih medjita. <clears throat> Nakon toga šest Safet nam navodi ovdje e, jedno pitanje koje nije loše da znaju ljudi, a to je da li ako e, čovjek prilikom kupanja mejita primijeti da, da su mu primjer radi e, brkovi nepodrezani, da su mu nokti nepodrezani, da su mu znači dlake i ispod pazuha velike, da li ima pravo i da li je potrebno da se te stvari, hajde da kažemo, uradi, da se skrate nokti, da se obriju ispod pazuha dlake, da se skrate brkovi. U svakom slučaju Allah najbolje zna i sam šest Safet ovdje kaže na kraju, smatram, a uzvišnji Allah najbolje zna, da je bolje ne kratiti brkove mejitu, niti mu rezati nokte, niti mu uklanjati dlake sa stidnih mjesta i ispod pazuha. Allah najbolje zna, znači, e, ispravno je i bliže je u svakom slučaju to je čovjek medjit, njegovi dijelovi tijela u svakom slučaju će e, u zemlji istruhniti, tako da nema potrebe za tim, osim zaista ako bi se desilo nešto e, izvan svih nekih normala, ali u svakom slučaju ako su e, znači brkovi u nekoj normali, nokti u nekoj normali ili dlaki ispod pazuha u nekoj normali, onda je dovoljno znači da se to lijepo operi i ako Bog da, to je dovoljno. <clears throat> Isto tako šeh time i završava i završava e, ovo poglavlje, to je e, pitanje obrezivanja. Ako bi se desilo eventualno da je Mejid preselio, a nije bio obrezan, svakako e, da se nikakvi hiruški zahvati ne poduhvataju na mrtvom tijelu. Tako da, iako je bilo nekih učenjaka koji smatrali da to treba uraditi za Mejita nakon njegove smrti, ali Allah najbolje zna, ako to već nije urađeno za života, nema potrebe da se to uradi znači nakon njegove smrti. Mi ćemo se, ako Bog da ovdje zaustaviti, ovo je bilo nešto najosnovnije najosnovnija neka pitanja koja su teoretski samo pojašnjena kako i na koji način se kupa Mejit. E, inšala bizna u ponedjeljak kada budemo e, govorili, počet ćemo govoriti o tome kako se Mejit umotava u učefine, kako se klanja dženaza i kako se zakopava. Subhaneke Allahumma bihamdike, kešedun la ilaha ilan slakfiruke, ve ilik.